Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, maaga tayong magsisimula sa ating performance, sa ating show. Dahil po nag-uumpisa na po ang curfew. Hindi lang po dito sa ating barangay, kundi sa buong Pilipinas. Pero sa ngayon, pwede ba kayong magtawanan, magsigawan at magpalakpakan! mga pa! Meron po tayong special guest. Kung ang Cebu po ay merong crazy duo, ang UP Diliman, meron namang Scooby Duo! Yes, yes, yes, yes, yes. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ang Scooby-Doo. At ngayong araw na po ito ay meron po kami papakitang isang gamit. Isang gadget po, ang tatawag ko na Otosan. Sino po may alam po nun? Wala pa po, no? Otosan cellphone tawag po dito. So ganito lang po yan. Kapag tinapat ko po sa mukha nyo, sigurado ko makokontrol ko kayo. Naniniwala po ba kayo? Sino naniniwala? Ako naniniwala! O naniniwala. O sino gusto sumubok? Ikaw? Ikaw? Sino? Sino? ikaw? Sige, lika rito. Sino? Ikaw? Teka, baka manuloko naman tong taong to. Ako kaya, subukan ko kaya. O sige, sige. Palakpakan Palakpakan natin naman si sa- Kuya. Hindi ko kayo binibiro dito, ha? Makikita niyo po kung paano ko siya makakontrol. Ika rito, kuya. Sige, sige, sige. Ayan, ayan, ano. Ano pong pangalan niya? Jules po. Jules, Jules. Ayan, Jules. Ah, ah <laughs> relax lang tayo, ha? Ah. Sige, sige. Ganito lang gagawin natin. Tignan mo to, mabuti. Okay. Bibilang ako tatlo. Makakontrol ko po siya. Tignan niyo. Isa, dalawa, tatlo, autosan, activate. Ayan po. Kitang-kita niya po yung diferensya. Oto saan? Susundin mo ba ako? Sure. Ayan po. Ngayon po, titignan na po natin dito sa ating cellphone. Meron po tayo dito mga hayop, mga personalidad, sayaw at iba pa. Tignan niyo po dito, meron po kami ditong isang agila. Bang! Ayan. Kitang-kita po ang kisig at mata ng tunay na matanglawin. Ayan po. At hindi lang po yan. Ang app na po to ay kaya pong lumipad. Ayan. Boom. Ayan po. Kitang-kita nyo po. Ayan po. ayan. Oo. Ayan. Kitang-kita lumipad. At hindi lang po yan. Kaya nyo rin pumunta sa ilalim ng dagat. Doon po ng isang isda. Ayan. Kitang-kita po ang isang bangus. Kita. Bangus yan. <laughs> Oo, bangus. <laughs> At hindi lang po yan. Ano pumunta po tayo sa ilalim po ng dagat. Meron po ditong isang pawikan. Ayan, nakita ka po. Ang ating pawikan ay nagsasalita. Pawikan At... At meron pa po dito mas maganda. Meron pa dito ang isang frog. Ayan. Kuya, alam mo, gwapo ka ha. Ay, talaga? Oo, parang bagay nga tayo eh. Ay, salamat ha. Anong, anong, anong klasik ang frog? Lechocerang frog. Ay, pause. At ah, hindi po, well, meron po po kami dito mga personalidad tulad po ni Bobo! <laughs> Ayan. Bayani at bayani! <laughs> Boss! At hindi lang po yan, meron pa po kami mga exercises kung gusto niyo pong maging uh, healthy, ganyan po. Meron kami dito ang level 1. Pa, ayan po, kitang-kita po. Ayan po. Taas po natin ang onte, level 12. Boom! Ayan po, at di lang po yan. Meron kaming dito ang exercise to exorcist. Ayan po, kitang-kita po. Kan At hindi lang po yan, ito po ay kaya pong mag-cartwheel! O very much, Slamo! Continue! At hindi lang po yan, kanya rin pong mag-trumpet! Tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, Running Man Challenge! kaya pong mag-split. Pero dili ko na kaya mag-split. Hindi kaya po mag-split. split. Stick. Ano yan? Banana split. Ah, banana split! Split! Ayan po. Kitang-kita po ang ating app na to. Maraming maraming salamat po. Yes! Kami po ang Scobie 2. Ayos ka lang? maraming maraming salamat po sa inyo. Woo!